Pois sí, eh, creo que falamos iso ano pasado que habían dous directores do Estado español que facían pelis relacionadas con Galicia tivemos a Oliver Laxe que é de Galicia e Carla Simón que fixo unha peli Romaría que está ambientada en Galicia este ano temos tres directores do Estado español que van a estar en competición e un récord, nunca pasou iso na historia uh -huh, carai. Ninguna ten nada que ver con Galicia que eu saiba, <laughs> pero bueno, temos a Pedro Almodóvar que... Uh -huh Bueno, somos superfans da súa última super peli. Fans, os máis fans de todos, creo. escoitar máis. e <laughs> o último podcast. Despois a nova de Sorogoyen vai estar, uh -huh. que é unha peli con Javier Bardem, que, bueno, fala moi ben dela. Um, um, sabese moi pouco, pero sí que están falando ben dela. E despois a nova de, dos Javis. Ajá. Uh -huh. Eh, así que a ver, a súa primeira pues, vez en Cannes. A ver a que velas, entón, estas pelis. Sí, ma, teño moitas ganas de ver, bueno, de ver as outras dúas, iso sí. Pues a película de hoy é europea también, ¿no? Europea también, no fue a Cannes, pero creo que ganó algún premio en Venecia. Así que, bueno. Perfecto, pues empezamos. Empezamos. Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub. A película da que está dirigida por por Paulo Sorrentino, eh, que é un director napolitano coñecido polo seu estilo filiniesco eh, de tomas elaboradas e extravagantes e personaxes estrafalarios e absurdos. Em, Sorgoi, o sea, Sorgoi. Sorrentino <laughs> xoga con tomas longas, eh, primeiros planos, cámara lenta. Tamén destacan as súas bandas sonoras que mesturan música clásica con música electrónica e pop. E Eh, traballo con temas relacionados coa historia e cultura de Italia e Nápoli en particular. Eh, tamén interésase polo embellecemento e a belleza. Eh, na, das súas últimas películas criticaron no, eh, polos planos de tantos señores maiores ollando a rapazas novas que se moven en cámara lenta. <laughs> non é o caso nesta película. Eh, O seu filme máis coñecido é A Gran Belleza, eh, polo que creo que gañou o Oscar eh, e a Palma de Ouro en Cannes. Em, outras obras notables del son Il Divo, uh, Foi a man de Deus, dúas serie, series que son creo que o Papa Xoven e o Papa Novo, uh -huh. non sei se se traduciría así. Em, e dous aspectos da filmografía de Sorgoyen que tamén son especialmente relevantes neste novo filme son Primeiro, a preocupación que ten por figuras de poder en Italia, xa que fixo dúas películas sobre expresidentes reais de Italia como Berlusconi e Andriotti, E eh, segundo a colaboración co actor Tony Servillo. Servillo? Servilo. Servilo, Servilo. Non, creo que Servilo, pero sí. no, no, mire. que aparece en casi todas as súas películas. Um, esos dos aspectos son significativos para o filme do que imos falar hoxe. Um, uh, o filme chamase La Grazia ou A Graza. Ancora sei mesi e torni a casa tua. resta il fatto que tú sei stato un grande presidente de la República. Dovrebbe sempre firmar la ley sobre el diritto a La eutanasia. La La Grazia o a narra los últimos días do mandato de Mariano de Santis, que está precisamente interpretado por el actor de que falabas ahora... Tony Servillo, creemos. <laughs> Eh, que bueno, un presidente ficticio la República Italiana que é viúvo, é católico e, bueno, toda a película xira en torno un pouco ao dilema que se lle presenta nos últimos días do seu mandato, nos últimos meses do seu mandato, porque ten que, por, para darlle o indulto a dúas persoas, e tamén aceptar ou non a, aprobar ou non a lei da eutanasia, non? E xunto con el actúa tamén Ana Ferchetti, que fai da súa filla, a Dorotea, E, bueno, despois hai unha serie máis de personaxes, está unha amiga súa, máis políticos que forman parte do seu, do seu mandato, etc. Eh, non sei con que queres empezar, non sei que pensache dela. Eh, igual podemos empezar co estilo visual, uh -huh. ¿no? que é moi vale. impresionante, como sempre nas pelis de Sorrentino eh, ten moita confianza coa cámara non sei, xa, é un director que, que move a cámara por espazos pechados por arredor de moitas personaxes despois usa a cámara lenta, ora está nun primeiro plano, ora retrocede a cámara outra vez move, móvese polas, polos espazos como, non sei, como se a cámara non fora nada, como se estivera voando por ali, uh -huh. que é moi, moi guai, como, xa, iso sempre guai nas pelis de, de Sorrentino. Eh, me que o seu mestría visual é indiscutible, aquí moito está gravado na residencia presidencial o, o bueno, o que resulta que, son que non, si, sí, eu mirei, resulta que son universi unha universidade, un algún outro edificio Non é o edificio no, real, sí, Si, disimula, pero non non é, non. Son varios seis edificios de feito, eh. Pero as salas son super bonitas, sí, sí, sí. así que bueno, dá moito xogo para para Sorrentino e a, e a súa cámara. Em, pero bueno, eh, creo que volvemos á mesma pregunta Eh, que fixemos a semana pasada coa peli de Almodóvar, que máis alá do espectáculo visual, de que obviamente é un director que controla moitísimo, se a película ten algo máis que decir ou algo máis de profundidade? <laughs> Eh, xa, eh, eu creo que o que intenta facer Sorrentino dá má sensación e polo que lin tamén noutras eh, eh, críticas, de feito lin unha del propio salto de, de este xornal, eh, como que Sorrentino intenta mm, amosar un pouco a volver un pouco a, a frenar, non? Porque a película é lenta, é unha película mm. de planos lentos, unha película un pouco distinta igual a outras pelis que ten el, non o sei, dame un pouco a sensación de que é máis lenta, non, máis máis reflexiva, quizáis, sí. non? Sí, sí. Eh E entón non sei se que está intentando dicirnos que, pois eu que sei, que hai que volver a valorar a democracia ou o ou a lentitude e a reflexión, non? Porque el fai unha reflexión o, o, o presidente, non? Reflexiona nun certo momento cando lle din por que tanta burocracia, non? E el, el defiende a burocracia como unha forma de reflexionar sobre as decisións, non? Mm. Non sei se intenta decirnos isto a película. Mm, eu non sei se, a, se acerta en todo momento, ou sí que é certo que houve momentos tamén que, me, que non entende moi ben que me estaba dicindo, houve momentos que me parecer un pouco horteras incluso, pero isto lle pasa ás veces a Sorrentino, non sei. Sí. Eh, non sei, non sei como como pensas ti. Sí. Eh, bueno, sí, eu, eu creo que intenta eh, intenta meditar sobre temas moi importantes ou moi relevantes hoxe en día que son a eutanasia e, bueno, dous casos de dar a graza a dúas persoas que mataron os seu, as súas parellas, uh -huh. non? Pero eu creo que non acabo dicindo nada interesante sobre ninguna, ningún de esos tres temas. É que Para a min, min a min de feito igual me matades por esta comparativa, pero a min hubo momentos que me recordou un pouco a Coppola. <laughs> O sea, non non quero dicir que a película teña nada que ver, moitísima mellor peli, Pero sí que tamén era unha reflexión como que me parecía moi pouco profunda, a pesar Pero do que falas intenta. de Megalópolis sí. o de, vale, de Megalópolis. Sí, da, da significado que tamén tiña Megalópolis, non? Mm. Porque ademais esta película para min onde falla tamén é no final, non? Porque eh, dame, dame rabia unha película que vai tanto da dúbida, que vai tanto mm. da reflexión, da filosofía, que remate dunha forma tan banal, non? Ou tan sinxela, non? Ou tan, non sei, sí. non? Entón aí creo que igual é onde falla, dame a sensación. Sí, e falaremos máis disso na sí. segunda parte, pero mm. si, sí, isto totalmente totalmente de acordo. Eh, bueno, iso xa <laughs> falamos máis no final, pero sí, to totalmente. E, e sí, visualmente, pues, hai moitos momentos moi chulos, uh -huh. non? Hai un momento que chega un presidente de Portugal en cámara lenta, tal hai outro <laughs> momento de que están vendo como un espectáculo de baile contemporáneo, sí. non sei uh -huh. que Pero ao final a mí me parecen como... E que me pasa moitas veces que Sorrentino? Que tamén igual hai que inventir que eu non son moi fan de Sorrentino. Gustoume a gran uh, belleza Despois as outras pelis súas pois non me non, sei, non me chegaron moito, pero bueno, se que esos momentos visuais, pois, pois a mí pareceme máis como, wow, que chulas, pero son como momentos que despois non significan realmente nada, eu non logro ver nada detrás de, desas de escenas e e que guai, como un anuncio moi guai para un perfume, un, un traxe ou tabaco, algo así, pero Nada máis. <laughs> Pasoume igual. De feito, a mí a veces me sacaba da peli, non? Que era como, por exemplo, o momento do, do, do presidente portugués dura un montón. Dura un montón. E sí que parecería <laughs> máis ben un anuncio dun perfume, ora que eh. dixeche, non? Porque é como que de repente estás eh, cámara lenta con esta música medio chuchun así de electrónica sí. e tal, non? E de repente volvemos e volvemos a estar como si nada, non? E é rollo, hola? Eh. Entón, eu tamén lin a unha persona a dicir que é sorrentino dan dicindo que é sorrentino, non? Que é como que el sempre fai un, algún tipo de plano así que sempre se lle critica. Entón como que o meteu a posta, como a mm. dicir, mm. esta é es mi marca. Non sei se isto é así, pero a min sí. o certo tamén, por exemplo, o momento das lágrimas, das vaguas do Bueno, e xa, imos, ya, do, sí. do, bueno, que hai un momento dunha vagua que flota aí que non sei, que foi como me pareceu unha horterada, eu sinto, eh, pero arrollo, por qué? O sea, non? Sí, bueno. Entón... Eh, sí, sí, total. Eu ia dizer que mo hai tres escenas que eu, eu flipei con, sí. con bueno, en varios momentos, en gol, en mai, incluso máis momentos, pero en como non en serio. Ti pensas que eu tomo iso en serio. O sea, <laughs> xa, exacto. De verdade, ti, ti pensas que eu debería estar conmovido agora mesmo. Exacto. Porque hai moitos momentos absurdos, hai surrealismo, bueno, entre comillas, tampouco tanto nesta película, pero bueno, hai personaxes moi graciosos, moi absurdos, moi divertidos, e de repente hai unha bagua flotando e eu teño que estar conmovido por este momento poético que me parece super cutre, non sei, mm, é que, foi, é que, que non me non e, e, e que me dá vergoña. Eu creo que se non estivera na sala de cine eu estaría gritando á televisión como, <laughs> pero que coño está pasando? Non pode ser. No? <laughs> Sí, eh, sí, sí, é que me pasou, pasoume o mesmo, sí. O sea, moitos momentos moi ridículos. Hai outro momento que está facendo unha entrevista con unha xornalista e decide pasear polo armario da súa muller difunta e falar de cousas e a periodista como super ai boa que interesante o que estás dicindo sigue sigue eu como bueno, iso é insoportable iso é ridiculísimo bueno e a periodista eh, devotou os tejos antes non? Ah. Os trastos, dice, non, non é a mesma que lle bota que lle di en plan, me encantaría que me pasearas, non, non é a mesma. Esta era como unha diputada de ah, Latvia ou algo así, ah, que vale, tampouco vale. tiña ningún sentido. Pero tampouco tiña ningún sentido para empezar porque no. tiña 30 anos menos que él, en plan tranquilito. <laughs> O sea, no foi o único momento de Sorrentino de como señor moi maior, unha muller moi guapa, mostrando un interés en él. Que un no interés alucinante, y aparte él dudando, pero él en plan de, guau, es que sí, me, me, me, tienes loca. Claro ¿no? que me como... paseas por Roma. Una... Eh, sí, un rollo así, ¿no? Y era como momentos así que a mí me daban exactamente un poco de vergoña, yeah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pois eh, que pensas entón cal sería o veredicto para ti? Sí, o sea, é un capítulo máis curto esta semana igual, pero sí. a verdade é que non teño, non, sei, non sei que máis podo decir. Eh, nada, eh, tamén, o sea, dame un pouco de, de mágoa eh, porque sinto que me estou convertindo nun bollero, un señor amargado que odia <laughs> todo porque nesa temporada na, nas últimas, non sei, cinco pelis que vimos igual habían tres que non me gustaron pero <laughs> eh, de verdade, entré con moitas ganas de que me gustase esa peli. Non sei, vin el divo antes que ia sobre Andriotti e, bueno, hai cousas que non me gustan. O sea, hai escenas moi violentas con periodistas que igual é moi estilo sorrentino, pero, bueno, hai outras cousas que me parecían interesantes e pensei, buah, unha peli sobre un político fal... non sei. Teño que dicir Partenope o odiaina moitísimo que foi a súa última peli. Bueno, así que entrei con ganas a ver a ver que, que tal. Tiña boa crítica e todo demais, pero bueno, non me gustou. Eh, para mí Sorrentino tamén está se volvendo moi sentimental coa edade e tampouco é tan maior. Ten 55 anos, pero a mí me parece que ten 80 anos a, a persoa que, que, que fixo esa peli. Eh, a su Azutaleza nunca fue un fuerte sorrentino, pero aquí hay como una analogía con un caballo que tan obvio que no, no se puede llamar analogía, ¿sabes? Eh, eh, eh, oh, todo muy obvio. Después, momentos súper cursis, súper naives. Em, no sé, que no, me gustó nada. Em, <laughs> las actuaciones de, de Tony Servillo, Servillo y, también de una amiga suya, una crítica que, que se llama Malvia Marigliano, pues son... Estos dos son maravillosos. Uh eh. -huh. Yo ojalá que a peli fora a altura de... de, esas sí. dúas persoas e, e, sobre todo o, o, o, o protagonista que sempre lo fai tan ben pero bueno, me que eu igual entramos lo mesmo que dixen a semana pasada o que dixemos a semana que non somos moi fans de Almodóvar pois este caso eu non soy moi fan de Sor, Sorrentino e, e bueno, ainda, ainda non son o sea, non, non me gusta. Sí, a min pasa un pouco igual, eu teño medo de que agora a xente empece a pensar que odiamos todo tamén, sí, pero bueno, Dios. eh, Sí, eu, jolín, dísme que ten 55 anos, eu pensaba que era un home moi maior, maior eh? ¿no? que sí, parece. Sí, parece unha película sí. dun home que se está parte como despedindo da vida, incluso, sí. non? Era sí, un sí. rollo, parece, me parece unha película ata de despedida ou algo así, mm. non? Por ese sí, rollo. Sí. Non sei, si sí, eu igual, o sea, é unha pasada, a ver, hai que dicirlle de Sorrentino que ten o que dicías ti que a grabación é moi bonita. Mm. E os actores fan moi ben, entón bueno, non é todo malo, pero a min tamén non me metín na película. Quizáis mm. eh hubo algún momento que me pareceu interesante un pouco o guión, algunha reflexión que facían e tal, pero non non, non o conseguiu tampouco, non, non me metí metín na película e esas escenas nas que te sacaban xa me parecían plan de non entendo o que está pasando no. aquí. Se queres que chore, vamos mal, porque non non vou vou chorar e non sei. No. Pero bueno, igual podemos falar máis en profundidade agora nos spoilers, sí, non? Que sí, hai cousas ao final que, bueno, que sí, son e, importantes. E a metáfora que dicías mm. tamén que podemos explicar agora en spoilers que aí tamén dixen en serio. Pero bueno, <laughs> nada, pois pues xa sabedes, ides escoitar un pitido e chegan os Os spoilers. Bueno, Vince, entón, con que empezamos? Non sei, queres, queres explicar o do cabalo? Si, sí, é que o do cabalo, o sea, o tío dubida, non? Porque é moi católico e non sei que, se de aceptar a eutanasia ou non, porque, bueno, é unha reflexión interesante para unha persona cristiana, claro, non? O rollo de a morte, o respeto pola, polos signos de Dios e todo isto, non? E resulta que hai un cabalo que cae enfermo. E entón el, pois, sufre moito polo cabalo, non quere que non o quere matar, ata que o cabalo morre de, de pues, desgraciado, ¿no? Eh, de enfermidade e morre acaba pero pasando fatal, ¿no? E entón isto é para ele como o momento de, de, de clic, ¿no? Mm. E é como tan nimio, o sea, parece de película infantil, non? Mm. O sea, hai como, ah, morreu un cabalo, entón eu tamén agora son consciente de que a xente sufre. En plan, a ver, hai, algún... hai metáforas máis interesantes que esta, non podes facelo sí. mellor, non? E hai <laughs> algún momento no que literalmente están discutindo el e a súa filla, que ela é pro eutanasia, pues caballo casi muerto está justo al lado de ellos y deciden en <laughs> este momento discutir Ocavalo y sufriendo cinco personas más en la sala como esto, no, no tiene ningún sentido. Y, también a la relación coa filla, Porque como muy tirante, pero después al final <clears throat> eh, la marcha de viaje y, o abraza por detrás casi como un momento así súper raro de ay, Dios mío, que sí que te quiero, papá. O sea, un rollo de... <laughs> de que te quita, a mí eso é o que te digo, non? Que para min o problema é que é unha película que reflexiona sobre moitísimas cosas moi interesantes e moi guais, mm. moi importantes, mm. pero a resolve dunha forma moi infantil, sí. ou son eu, non sei. Non, non, no. eh, ademais hai un momento en el que, o sea, perdón que eu non son abogado, así que non vou saber decir esas palabras, pero el escribiu como unha serie de libros sobre a lei de non me lembro de cal lei Tampouco me acordo, sí, sobre as leis e dine como eh, esos libros son como o catres porque o, a K2, o sea, a montaña, uh -huh. K2. Sí, K, K2, K2, no, K2. K2. O K2 é como moi difícil de escalar, pero o K3 nin existe. O sea, así que como a lei é moi complexa. E sí, sí que é moi complexa. E de resolve o da eutanasia e dous casos de, de graza, de como... Es que sí, es que ela sí que amou o seu marido por iso tivo que matalo como e, ningún abogado creería este argumento eu sei moi pouco diso pero como pareceume claro por, algo tan irreal como unha persoa que supostamente sabe tanto da lei e tan cuadri cuadriculada que, que de repente dá un discurso así como fiz unha entrevista cun señor, pois non me o creo e eu sempre teño razón, sei que teño razón e este ten que seguir na, na cárcel e a outra non. Sí, eh? aparte aí podría xogar moito máis co tema do maltrato, sí. podría xogar co tema de que ela foi maltratada polo seu home durante moitísimos anos ata que o matou. Sí, sí. É dicir, podes xogar moitas outras cousas xa. interesantísimas e que están moi, por desgraza, moi de, moi de moda, porque isto pasa realmente, sí. non? E xoga iso, xoga a decir, ela quería o e el non. En plan, <laughs> que? Sí, sí tan ¿Cómo? básico. O sea, Pero eh, claro, eh. como cando temos o dereito de matar unha persoa, cando non? Si mates unha persoa para salvarte a ti mesma, eh, Claro, exacto. Podes matar ou non, pero non non realmente non hai ningunha interacción con as os brancos e os grises no. e os negros de, de, de, destas cuestións, simplemente o bello presidente vai, decide que é así e xa está. Bueno, e despois, además, <clears throat> tampouco falamos de que a súa muller lle puxo os cornos 40 anos ah, antes, non? Sí. E el non é capaz de superalo, non? E é como, ai, Dios, a miña muller que, que morreu hai 8 anos e hai 40 me puxo os mm. cornos mm. e tal. E nin sequera isto soluciona dunha forma reflexiva. No. Porque o soluciona dicindo que a súa amiga que lle puxera os cornos, o sea, sí. a súa amiga era amante da muller, non? Sí. Como unha forma moi fácil sí. de salir de, de ese dilema, en plan de, ai, non, que era miña amiga, era unha muller, entón non me afecta Así tanto, non. non? E bueno, si igual... E, Non sei, sí, sí, sí. E, e sí, igual había algo, bueno, tampouco interesante, porque ao final hai unha escena final que é máis cómica de el que non, non sabe se si crela ou non. Sí. E vale, pues, iso é máis interesante, tira máis diso, no? De no, que, que, que, é, que é verdade, que non é verdade, porque non o sabemos ao final pero tampouco no, fai iso, non, o sea, non fai iso. E bueno, xa a última escena dos fillos falan, facendo unha videochamada. É horrible. Como se non pasase nada e en plan o seu fillo por fin que estaba facendo música pop e por fin está facendo eh, música que que se da ben, que música clásica ou non sei que lle ensina. E eu digo, pero a ver, o sea, por favor, que parece unha serie, te parece Disney Channel, sí, joder, eu non sabía que estaba pasando aí. E os dous fillos super emocionados, sí. chorando cando ele está explicando que por fin entendín que a eutanasia é mal, esa é boa e, e que se pode facer. E os dous como flipa, o sea, que sí, señor claro. máis sabio, que señor máis, no, é un puto bello, pero que por fin entrou un razón e xa está. <laughs> Por un cabalo. por un cabalo. Eh, ai, é que, é que eu, a, a, a verdade é que nos últimos 20 minutos tiña moitísimas ganas de marchar á sala de cine. Eh, va, va. La domanda è una sola, papà. ¿De qué son nuestros días? giorni? Di chi sono i Bueno, pues... Hasta eh, aquí entonces... este van dos películas ahí. No os preocupéis, algunas algunhas nos gustan, eh? Sí, sabes, son dos directores que son sí, putos cracks, pero dios mío, a nosotros no nos gustaron estas dos. A ver si no. Bueno, pero se escoitaches ata aquí, moitas grazas como sempre, non? Sí. <laughs> Eh, escoitámonos no seguinte Teleclube, que esperemos sí. que sexa un pouco máis optimista. Sí, queremos recomendar algo. <laughs> sí. Chao, chao. Chao.